A to znanje povezano je sa putovanjem koje čeka svakog od nas, kako kaže Ibn Kajim, koji, koji počinje sa rođenjem i završava sa stavljanjem kofera ili u vječni džennet ili u vječni džennet Na tom putu svaki od nas mora proći izlazak duše iz tijela, povratak ponovo duše u tijelo, zatim kaburski stisak, kabursko iskušenje u vidu ispita, ko ti je gospoda koja ti je vjera, ko ti je poslanik, zatim berza, kaburski život koji je ili u džennetskoj bašći ili u džehennemskoj dolini. Nakon toga prvo puhanje u rog, zatim drugo puhanje u rog, a onda okupljanje na ovoj zemlji, šefat našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve da počne presuda, a onda centralni dio sudnjeg dana, glavni dio najvažnijih za stvorenja, obračun koji se sastoji od dijeljenja knjiga, zatim rasprave o tome šta je u tim knjigama, a onda vaganje. Vaganje i tih knjiga i dijela koji se nalaze u tim knjigama, a i samog čovjeka, da se vidi koliko sve to vrijedi. Nakon toga čeka nas isto tako jako bitan događaj, a to je rasprave suđenje i davanje prava svima s kojima smo bili u vezi ili u kontaktu poslovnoj ili prirodnoj, rodnoj, krvnoj vezi. A onda nakon toga je, čeka nas događaj završetak i kraj ljudi. Završetak i kraj ljudi gdje svako ide svom kraju i svom početku. Svako ide svom kraju i svom početku. Prvi će završiti nevjernici. Prvi će završiti nevjernici, a nakon toga, nakon njih idu munafici i vidjeli smo šta će biti s njima i kako će oni završiti. Nakon munafika slijede vjernici. Šta će biti s njima? Kud će krenuti dalje? To je jedan od velikih događaja sudnjeg dana. Krenut će prema džehennemu, vjernici. A onda kada dođu, most neće biti postavljen još most koji vodi preko džehendema do dženneta. Jer ovo zapamtite, ni jedan čovjek, ni jedno ljudsko biće neće proći do se svejedno bio vjerovjesnik ili ne, a da ne prođe preko žena. Ne može se doći do dženneta dok se ne pređe preko žena. I to je Allahova zakletva. Ma minku illa riduha Niko od vas neće, ne postoji, a da neće doći do džehennema. Bilježi ima muslim u svom ihu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao, nazvao ove riječi tahilletul qasem. A to je ispunjenje zakletve koju je Allah dao svojim stvorenjima. Zakleo se da će svako stvorenje doći do džehennema i vidjeti ga. I onda kada dođu u toj tami, bit će postavljen most preko džehennema. Ono što je poznato u našem narodu kao sirat čuprija. Kakav je to most? Šta je s njim? šta očekuje da vidimo u hadisima poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ne postoji od poslanika naše opis prenesen kako izgleda taj most. Postoji u muslimovom sahihu od nekojih ashaba da su kazali da je tanji od lake, oštriji od sablje, i da je jako dug preko sredine, preko Međutim, od poslanika našeg nije preneseno to i zbog toga naši učenjaci imaju dva mišljenja kako izgleda taj most. Jedno je ovo koje se prenosi od tih nekih ashaba, da je tanak kao dlaka i oštan kao sablja. Međutim, dio učenjaka, pošto nije to preneseno od poslanika, kažu ne prihvatamo takav opis jer inače poznato je da most, odnosno sirat, put, to je nešto što je široko, što je veliko, što će milioni ljudi na njega stati. A u svakom slučaju Allah Đelešanu najbolje zna da li je tačan prvi opis ili drugi opis. Da je širok i veliki ili da je tanak kao dlaka i oštar kao sablja. Kad dođu i budu vidjeli preko čega trebaju preći, to će biti jedno od najvećih iskušenja sudnjeg dana. Do te mjere da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao la yatakallam je umeidin illa rusul neće govoriti toga dana niko osim poslanici a oni će govoriti Allahumme sellim sellim gospodaru spasi spasi učit će i dove za spas. Samo poslanici. Ostali šute i u strahu prelaze. Svako sa svojim svjetlom koje je dobio već dok su bili vjernici samonafice. I nije samo to. Bileži ima muslim da je poslanik sallallahu alaihi ve kazao da će biti doveden prije mosta, na dva stuba mosta. Sa jedne strane rodbinska veza, sa druge strane emaneti, preuzete obaveze. Šta su emaneti? Emaneti su obaveze koje je čovjek preuzeo u ime zajednice muslimana Bio je vladar, imao je manet za svo društvo. Bio je direktor, imao je manet za te ljude. Imao je porodicu, imao je manet za te ljude. Nema čovjeka bez maneta, samo je pitanje koliki je, kakav je i kakva je odgovor. I to je prvo što treba prijeći kod tog mosta. Sa jedne strane rodbinska veza. Da li je bila dobra? Da li smo je održavali? Da li smo je kidali? S druge strane, emaneti. Preuzete odgovornosti. Od porodice pa nadalje. A kad, ako čovjek pređe to, čeka ga sljedeće, kaže poslanik sallallahu alejhi Kad su ga upitali kakav je to most Allahov poslaniče, pa je kazalo klizav. Kao kad zemlju pomiješaš sa vodom i ona postane klizava. Noge lete na njemu nisu postojane. Kliza. Mnogi se kližu, izmiču se i ispod imaju kuke, čiju dužinu i dubinu u džehennem samo zna on, kojima je tačno naređeno koliko će koga povući i hoće li ga svući u džehennem zbog grijena. Jer preko mosta idu i grešnici koji su bili muslimani, ali su imali grijehe za koje se nisu pokajali. I oni idu. I te kuke koje idu pojavljuju se od ozdo ispod džehennema, povlače sa Allahovom dozvolom onoga koga je, koliko je ko zaslužio. Zatim imaju koplja koja prolaze sa strane, imaš kuke od ozdo, koplja sa strane i postoje kao kugle, oštre kugle, koje i one prolaze ovako. To sve treba proći. A i te kugle, i ta koplja, i te kuke, kače sa Allahovom dozvolom samo onoga koje je zaslužio to djelima. I kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, podijelio je ljude u tri kategorije. Musallam nađin koji je bez ikakve ogrebotine spašen. Znači, bit će spašen, neće ga ništa dodirnuti. Neki od tih spašenih proći će brzinom treptaja oka, jer su imali jaka dobra djela, na nalaze, dobre međuljudske odnose. I preći će preko džehennema, znači cijeli taj most, ovako, dok trepneš on na drugoj strani. Drugi će preći brzinom munje. Munja se spusti, on prešao već. Treći brzinom vjetra. Četvrti kao jahači, dobri jahači sa jahalicama. Oni će svi proći različitim brzinama, ali bit će ispašeni, neće ih dodirnuti bilo šta od tih prepreka na mostu. Druga vrsta koji će biti stašeni, ali zakačeni, povrijeđeni, ali neće ih te prepreke svući s mosta u džene. To je druga kategorija. Ko će imati slabija djela, imat će određene grijehe, ali ne toliko da bi morali mu džep. I treća kategorija, koji će biti svučeni u džep. To su oni koji zbog svojih velikih grijeha bit će određeno vrijeme u džehennemu, ne i kad budu ti pali u džehennem, tad počinje šefat. Tad počinje zauzimanje poslanika za velike grešnike, počinje zauzimanje šehida za svoju porodicu, ako je neko od porodice i tako dalje. Čak zauzimanje meleka, pa i zauzimanje prijatelja, kazao je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Vi ćete Allaha moliti za svoje poznanike, to jest prijatelje sa Dunjaluka, koji su zaglibili tako zbog tih nekih grija, više nego što na Dunjanuku tražite neku svoju potrebu. Ja bi bio je s nama oprostiv, nek' bude s nama i sad i prihvatit će njihovo zauzimanje. Zato je Hasan al-Basri govorio, pazite s kim se družite, jer i družba ima svoje svoj uticaj i šefat na sudnju ako se budeš družio sa vjernicima na dunjalu, ako oni pređu, a ti zbog nečega zakasniš ili budeš pomučen, molit će Allaha za tebe šefa, raditi, učiti dole, dok Allah se ne smiluje i tebi i njima i muku te i žene. Tako će to biti na sudnjem danu. I zadnji čovjek, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Hoćete li da vam kažem koji je zadnji čovjek koji će izaći iz ženeva? Kažu, hoćemo Allaho poslaniće. Izaći će iz ženeva pušući. Zadnji, koji je imao, imalo imana, veliki grešnik. I svi izašli, osno samo on od vjernika, a ostalo su sve nevjernici koji neće izaći nikad i munafici. I on će izaći i molit će Allah da ga udalji od džennema. I Allah će ga udaljiti od džennema. A onda će doći u blizinu dženneta i osjetiti miris i vidjeti te ljepote. Pa će moliti Allaha gospodaru približi me džennetu. Neće tražiti da uđe, bit će ga sramota. Nego samo da ga približi, da bude bliže tome. Pa kad dođe blizu, molit će Allaha da ga uvede u džennet. I onda će ga uvesti u džennet i reći mu da uđe. A kad bude došao, činit će mu se da nema mjesta više, sve popunjeno. A onda će mu biti kazano, tebi pripada to što si vidio i još vrijednosti deset puta koliko je dunjao. Hadis se zabilježio u i Muslim. Što znači da zadnji čovjek koji uđe u džennet i najmanje vrijednosti u džennetu bude imao, imat će vrijednost koliko je deset puta dunja. Možete misliti koliko je oni koji su u vrhovima, u vrhu, višim dijelovima dženneta, to je nezamislivo za ljudski razum. Molim Allah Đelešanu da budemo od onih spašenih, da nas sačula zla naših grijeha na dunjavu, u bezahu i na ahiretu i da budemo od onih koji će se radovati tim džennetima kulu kao u hada